I onda kruna svega toga dođe Eidul Fitr, Bajram u kome jedemo i pijemo i veselimo se i nije praznik da je pun praznoći, nego, pra, nego Bajram dan slobode, dan velikog veselja, dan velike radosti i dan velikog tekbira i tahlila. Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga moja braćo, još jednom molim Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je molio Selef, šest meseci da dočekaju Ramazan, zato što Ramazan nosi svoje velike blagodati, a nakon toga je molio šest meseci da Allah te bareke wa ta'ala primi ono što su uradili Ramazanu. Pa i ja koristim ovu priliku moleći Allaha te bareke wa ta'ala kao što je molio Ibrahim salatu wassalam, kada je sa svojim sinom Ismailom napravio kabu, rekao je Rabbena teqabbel minna inneke ente samijun alim, wa tub alejna innaka anta tawabur rahim. Gospodaru, primi od nas, jer ti si onaj koji čuješ i koji sve znaš, oprosti nam, jer ti si jedino onaj koji praštaš. Pa i mi molimo Allaha tebareke wa ta'ala, da nas učini istinim mu'minima u Allaha tabareke wa ta'ala i da ovaj Ramazan samo bude oskočna daska u nove ibadetske sezone kako da se još više približavamo Allahu tabareke wa ta'ala jer smo mi namjenski stvoreni da Allaha tabareke wa ta'ala do smrti obožavamo va'bud rabbeke hatta je'tik il jaqin obožavaj Allaha dok ti ne dođe smrt kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala Preokupacija, draga moja braćo i cijene sestre, kod vjednika na ovome svijetu je da bude mu'min. Pa šta mislite? Kako se to bude mu'min? Jel to samo kelimetu tuqal? Jel to samo riječ koja se kaže neko je mu'min i završeno je on već mu'min? Ili taj moment i taj lekab ne može svako i taj nadimak ne može svako podnijeti i ne može svako ponijeti. Munafik ne zna da bude mu'min. A musliman zna, ali ga tež, često šeitan prevari, pa ne ode na deređu mu'mina, nego ostane na deređi muslimana. I zato su se islamski učenjaci raspitivali i raspragali kakva je razlika između muslimana i mu'mina. Pa kažu, musliman je onaj koji vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala u sve znači imanske šarte i u islamske šarte, ali mu se provukao neki veliki grije. Gibeti, nemimeti, zakine na vagi, ukrade, učini zinaluk, pije alkohol. I znate šta su već veliki grijesi? Neki od njih imaju sultana na Dunjaluku, dobiju pendre Dunjalučki kako je Allah propisao. A neki od tih velikih grijeha, kao što je gibet, kao što je nemimet, kao što je spuštanje odjeće preko članka i njima slični grijesi, to su veliki grijesi koji će dobiti svoju kaznu onaj koji bude činio na onome svijetu. Pa zbog toga, ko vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i onaj svijet treba da se više predržava oni grijeha koji nemaju sultana na Dunjaluku. To je još veći dokaz njegove vjere. Jer ako zna na Dunjaluku da čeka pendrek, možda će se udostojiti i neće to činiti, ali ako zna da na Dunjaluku nema zato kazne, možda će često tom grijehu se približiti. Pa zato Allah te barekevo ta'ala je objavio čitavu suru, Al-Mu'minun, u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava kakvi treba da budemo. Ovo je vrijeme, draga moja braća Nipaka, vrijeme licemjerstva, kada se laže na kvadrat, kada se vara i emanet pro, pronevjeri i kada se u raspravi svake granice prilaze, svi se ajeti munatika ili znakovi munatika obistinili među ljudima za koji ili koji za sebe tvrde da su mu'mini i kada bi im drugi lakab dali nadimak, oni bi se debelo naljutili. A prve generacije, pa i Omer među njima, pored toga što je imao vizu za džennet, došao je ashabu Hudejf ibn Jemanu i pitao ga ima li njega na spisku koga je ostavio poslanik alaih salatu wasalam u emane tebu Hudejfi, Hudejf ibn Jemanu, na kojem stoje imena munafika. Zamislite halifa muslimana, zamislite al-Faruka, onoga koga je Allah tebareke wa ta'ala počastio i Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme i prvu zajednicu muslimana s njim, pored toga, boji se Allaha tabareke wa ta'ala od nifaka i utječe se Allahu subhanahu wa ta'ala od nifaka. Pa zbog toga moramo vidjeti kakvi moramo biti da bi nam Allah tabareke wa ta'ala dao taj epitet i da bi se mogli zvati mu'mini. Odmah Allah tabareke wa ta'ala postavlja šart na početku ili daje mašutu kojim pute treba da idemo Pa kaže Bismillah Kad eflahal mu'minun Uspjeće mu'mini Mu'mini uspjevaju Oni će biti pobjednici Uzmite kako hoćete I odma Stavlja Allah subhanahu wa ta'ala Akcenat Ne da se obavlja namaz To se podrazumijeva Jer u arapskom jeziku kada se nešto posebno ističe onda se daje ili skreće pažnja da je to posebno kod Allaha vrijedno, kao što Allah te bareke vo ta'ala kada spominje meleke, pa onda ističe Džibrila Mikaila, Hamanatul Arš i druge meleke. Znači oni su najvredniji među melekima. E isto tako, kada Allah te bareke vo ta'ala opisuje određeni ibadet i daje mu posebno mjesto, i traži poseban ukras kod toga ibadeta, onda to nešto posebno aludira ili nešto posebno znači alladina hum fi salatihim khashi'un mu'mini su oni ili uspjeće oni koji su svojim namazima skrušeni bogobojazni puni straho poštovanja pred Allahom te bareke wa ta'ala ovo je osobina koja nas mora krasiti Mi smo davno završili lekciju da pet vakat namaza temeljni moramo klanjati i na filama svoj namaz ukrašavati i namaz u džematu obavljati. Mislim da je to lekcija koju samo trebamo obnavljati, a nikako u pitanje dovoditi. Ali ovu lekciju sigurno nismo još položili. Ovo je ono što je razlika između muslimana i mu'mina musliman obavi namaz, možda često i ne zna koliko je rekata obavio i taj namaz mu je baltil, nema od njega koristi, ili ako već zna, onda je dunjalukom preokupiran. Ali mu'min uživa u namazu. On se trese u namazu. On je kao preti slonac koji hoće da izbije svoj kapak. Takvi, ako ne mogu da plaču, onda oni kako kaže poslanik ali salatu u osram, felijete baku, onda se pravite, pokušajte da plačete. Koji razmišljaju svakom ajetu Kur'anu, koji su zbog svog skrušenog namaza mnogi umrli u namazu. Pa takvi moramo biti ako želimo da budemo uspješni. Jer svi ljudi hoće da uspiju. I svi ljudi hoće da se spasi. Nema puta nego onoga puta koga je zacitao Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik alaih salatu wa salam. Puno bi se o hušu moglo kazati. Al nam je uzor u tome Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Koga Aisha radijallahu ta'ala anha na nafilama provjerava da nije umro na seđdi. Ili primjećuje da su njegove noge otekle. Pa mu ona daje predlog da se malo odmori. A on kaže, efela ekuna abde šekura, zar da, da ne budem Allahu zahvala rob. Znači ovo što mi noge otiču i što ja se često na seždi toliko dugo zadržim da živi insani koji su pored mene, misle da sam umro, to je taj užitak. Ne mogu nikako da se zasitim kijama, ne mogu nikako da se zasitim ruku'a, ne mogu nikako da se zasitim sečte, tu želim da ostanem, tu želim da završim svoj dunjaluk. Pa se pitamo, draga moja braća i cijene sestre, šta je sa našim hušuvom? Kad eflahal mu'minun, hum fi solatihim haši'un. Ako hoćeš uspjeti, nema ti druge, nego traži dozvoljene metode da do ovoga stepena dođeš. I onda nisi opet sve završio, još je pred tebom devet znakova mu'mina. Ako želiš da uspiješ, pa onda nakon toga napiši na sebi velikim slovima da si mu'min. Ako ispuniš sve ove uvjete koje je postavio Allah subhanahu wa ta'ala. I zato je namaz, draga moja braćo, najteži ibadet. U njemu se traži preciznost na vrijeme. U njemu se traži džemat u njemu se traži skrušenost, u njemu se traži namaz u strahu, ne možeš ga od, od, od, povjeriti ili ne možeš ga ostaviti, moraš ga obaviti. Dalje, draga moja braćo, Allah te barek evo tada upućuje nas na jednu stvar koju moramo podhitno ostaviti i koja danas hara pogotovo među pošnjacima, muslimanima, džanijskim golubojima, jer mi smo narod u globalu koji uglavnom rješavamo tuđe parnice i tuđe probleme. Svoje smeće ne čistimo, jer je tu već epidemija zavladala i tu je već toliko odloženo smeća da ne zna šta će sa njim, ali smo spremni da rješavamo tuđe avlije i tuđe probleme i u tome pokvarimo i ono malo dobra što smo možda nekada uradili. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Mu'mini su oni koji se klonu onoga što ih se ne tiče. Poslanik Ali Salatu Veselam kaže da čovjek mora da se prođe onoga što ga se ne tiče. To nije njegov posao. Svako treba se zabaviti sa sobom i da savjetuje ili da ukorava ili da kažnjava i da kadija bude ako je već kadija i rješava sporove među ljudima. Ali krile ovakal onako samo se priča i da se troše zubi i dobra djela, da se zabavimo sa onim što ne možemo riješiti i nije u našem domenu. S tim dokazujemo da nismo mu'mini. Allah tebareke wa ta'ala kaže وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُ مُعْرِبُونَ To su oni koji se lagua, a laguje znači bezvrijedan govor. Laguje ono u čemu nema nikakva hajra. Pa zato, kada ti god šeitan uljepša neki govor ili neko sjelo u, konjem, u kome se zikre ljudi, a ne Allah te bareke wa ta'ala i njegov poslanik da se donosi na njega salavat, bježi iz takvog lagova, jer na taj način gubiš epitet mu'mina. Dalje Allah te bareke wa ta'ala upominje pa kaže وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتِ فَاعِلُونَ Mu'mini su oni koji daju zekat, rade na tome da se uspostavi institucija zekijata. Danas ljudi doživljavaju razne katastrofe. Neki dan čujem jedno muslimanu ukrio neko 300.000 maraka. Prvo što mi je nampalo jeste je li očistio ono što je Allah tražio. Ako jeste, onda je to iskušenje od Allaha te barake wa ta'ala. Jer bogataši uglavnom misle da se sve parama na domesti može. Pa i Allah te bareke u ta'ala upravo iskušava iz te vrste da vide kako je kada se nema. A ima i ona bosanska da bov da imo pa nemo. To je znači neko posebno stanje koje nije baš lako, lako podnijeti. I zbog toga danas muslimani daju džiziju, danas muslimani daju PDV i razne vidove kazni i poreza zato što se institucija zakijata izgubila. Dalje, Allah te bareke wa ta'ala upozorava nas i ovo je dokaz da Kur'an vrijedi do sudnjega dana. Da Allahov govor, kada ga god budemo citirali, budemo ga analizirali, vidjet ćemo da je uvijek rješenje za sve situacije i sve probleme. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِبُونَ Mu'mini su oni koji vode računa u svojim stidnim mjestima. Evo danas živimo u epidemiji grijeha, u epidemiji nenormalni ljudi, u epidemiji svi vrsta nemorala. I danas biti normalan čovjek, biti stidan insan, imati stid, to je kao prevaziđeno. Iz begovskih porodica, iz hađinskih porodica, iz muslimanskih porodica izlaze žene koje takve u krevet trebaju da idu sa svojim ljudima. Zato nas Allah upozorava, ako želimo biti mu'mini, moramo svojim stidnim mjestima voditi računa. Zato kaže poslanik Ali Salatu Wasalam, ko mi garantuje za ono što je između dvije brade, znači za jezik, i ono što je između dvije noge, ja mu garantujem džennet. Jezikom se može uprljati puno, a nemoralom se može izgubiti din i otići sa pozornice normalni ljudi kao što će nestati ova prljava Evropa i oni koji je slijede u nemoralu, jer Allah te bareke u ta'ala traži od ljudi stid i od našeg imana je da se stidimo wal hayatu min al iman i stid je, i stid je od imana nismo mi monasi nismo mi fratri nismo mi oni anamo koji hoće ovu prirodnu vjeru da iskrive i da otežaju i da urade ono što nikako ne ide po, ljudski, po ljudsku kapu, a to je da kažu da su moralni normalni, a da nemaju sa ženama ništa. I onda su napravili stane. i onda su napravili razne crkvetine u kojima melju kosti i prave razne sapune i ostalo, a drugima glume kako su normalni i moralni. Zato mi muslimani, islam je alternativa, imamo čiste žene na dunjaluku, imamo hurije u džennetu i to je prirodna vjera koju Allah te barake wa ta'ala ostavio među ljudima illa ala zvađihim euma meleke tajmanuhum osim prema ženama i onima koji su u njihovom posestu znači robkinjama fa innahum gajru melumin u tom slučaju nema prigovora i nema grijeha da čovjek živi u bračnoj zajednici da sutra kada budemo vladali svijetom i oni koji ne budu tijeli se pokore Allahovom sistemu, pa budu digali nos pred muslimanima i budu pokoreni u tom slučaju i njihove žene će biti robkinje muslimanima i to je čast, a nije poriženje kako to drugi tumače. Ako traži mimo toga, on sve granice prilazi. Ovim ajetom se zabranjuje samo zadovoljavanje i, i sve ono što vodi ka tom putu, zato što Islam ima rješenje. O, omladino, ko može od vas, neka se ženi, kako kaže poslanik, ali salatu osram, ako ne može, neka posti, to mu je štit. I zbog toga, ako ne možemo ostvariti brak, onda možemo biti daudovci, onda možemo postiti dobrovoljni post, jer post ublažava strast kod čovjeka i na taj način se čuvamo da ne prekršimo Allahu ve tebareke ve taala granice. Alladina hum li amanatihi wa ahdi ra'un. Mu'mini su oni koji vode računa o dogovorima, emanetima i ugovorima i nikako dogovore i ugovore ne krši. Danas živimo u vremenu kada malo ima amina, malo ima sigurni ljudi kojima možemo nešto povjeriti ili svoju tajnu odati, jer se to često zloupotrebi i kada ti najmanje treba, onda taj uzme to zabranjeno oružje i proda ga ili ga džaba nudi na pijaci kako bi te na taj način odao, a s druge strane pokazao da u njemu nema plaho vjere, jer on je onaj koji krši emanete i koji krši ono što su muslimani dogovorili. وَالَّذِينَ Huma ala salavatim juhafidun. To su oni koji vode računa o svojim namazima. I evo vidite, dva puta se spominje namaz. Prvi put se traži skrušenost, a drugi se put traži džemat i traži se da insanu potpuni ruknove, šartove, bađibe, sunene i sve ono što ide u prilog namazu da bi namaz bila, bio lijepa oaza, onako kao što je to bilo kod poslanika, ali salatu wasalam. Ako sve ovo bude, ovi uvjeti, onda nam Allah te barake wa ta'ala priprema ono što žude duše mu'minske, a to je da dobiju miraz od Allaha te barake wa ta'ala u lajke humul warithun, alledine jerithun al firdause, hum fiha khalidun takvi će naslijediti Firdeus i takvi imaju priliku i pravo da budu stanovnici dženneta i da u njemu vječno ostanu. Ko su ti? To su oni koji vode računa da budu skrušeni u svojim namazima. To su oni koji se ne bakću sa onim što ih se ne tiče. To su oni koji vode računa o svojim stidnim mjestima, koji vode računa o emanetima koji vode računa o namazima koji vode računa o globalu rečeno ovoj premenem toj vjeri koja je viza za onaj svijet. Zato molim Allaha te tebareke wa ta'ala da nas počesti lekabo mu'min, da budemo mu'mini, da se zabavimo dobrim dijelima, a da se okanimo svega onoga što nam narušava iman i da u tom pravcu idemo i da se ničijeg prigovora ne stidimo, ne uskučavamo. Akulu kauli hada, ostagfirla li velekum, festagfiruhu, innehu huval gafuru rahim, wa ahiru da'wana, in alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد ovo je još dvije, tri minute da se posjetimo na određene emanete i obaveze koji su, koje su pred nama. Draga moja braćo, mi smo garibi u ovome vremenu. Ovaj ummet prolazi kroz teške faze, ali ako Bog da nakon velikog braka doće, veliki nur od Allaha subhanahu wa ta'ala, i zato budi ponosan ako si ustrajan Allahu i te bareke wa ta'ala vjeri, i neka te tješe riječi Allaha, poslanika sallallahu alaihi ve selleme, beda el islamu gariba wa se ja'udu gariba kema beda fatuba lil guraba, i neka te tješe riječi poslanika alaihi salatu wa salam, لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضر من خذله ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك Prvi hadis kaže poslanik alaih salatu wassalam počeo je islam pojedinačno i, završi, i završit će se pojedinačno, znači na pojedincima, a blago se pojedincima. U produžetku u drugom rivajetu stoji kada su upitani, upitali se ashabi, a ko su pojedinci? Kaže poslanik alaih salatu wasalam, Humu ledine yuslihuna ma afsada nas. to su oni koji budu popravljali ono što su ljudi zabrljali. Pa molimo Allaha da budemo muslihini, a da ne budemo samo salihini. Jer muslih je onaj koji je dobar za sebe i za drugi, a salih se zabavio sa sebom, a kao drugi ga ne interesuju. A u drugom hadisu kaže poslanik alaih salatu wasalam, neprestalno, znači stalno se ta grupa potpunjava i dopunjava. Jedni otpadaju, drugi dolazi. Takav je ovaj maraton u borbi za džennet, neprestalno će u mom ummetu biti skupina koja je vidljiva na istini. Neće joj nauditi oni koji se sa njima ne slažu i oni koji na cjedilu ostavljaju sve dok ne dođe Allahova pobjeda, znači dok zavlada Islam u ahum kedali. A oni tako vidljivi znaju se i pripoznaju se iz aviona i iz kamiona. Pa molimo Allaha te bareke wa ta'ala da budemo vidljivi nosioci sunneta i uspostavljanja dina na ovim prostorima a da se klonimo i talaknemo sa talak ba in Kubra, velikim talakom sve novotarije i sve zabude i živimo na tom putu, Allahu pripada vlasti na nebesima i na zemlji. Ako na tom putu budemo protjerani, pa to je dobro za nas, to je turizam. Ako budemo zatvoreni, pa to je halvet na Allahu zevođel. Trebamo nekada se odvojiti i sami u samoći sa Allahom te barek evo dala razgovarati. Ako nas ubiju, Pa ima li bolje smrti od šehida na Allahom tabareke wa ta'ala putu? اللهم اعز الإسلام واعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين فانصر عبادك الموحدين اللهم أرني الحق الحق وارزقنا طباعه وأرني الباطل باطلا وارزقنا اجتنابته اللهم اهدنا واهد بنا وجعل لنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم اجعلنا منهم ولا تجعلنا من القاعدين اللهم لا تجعل أحدا منا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عالما إلا ثبته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك لا يوم Čestita vam Bajram riječima poslanika alaih salatu wasalam. Takabbal Allahu minna min, muminkum. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! A sada zagledajte svak brata, dobrata, čestitajte jedni drugima Bajram, sestrika čestite jedni drugima Bajram i veselimo se u velikom, velikom Bajram.